տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկման հյուրն է Բելգիայում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Սոնա Բաղումյանը, ում ընտանիքը տարիներ առաջ Իրանից է հաստատվել Բելգիայում։ Նրա հետ զրուցելու ենք Բելգիայի հայ համայնքի օտար երկրում ապրելու, սովորելու եւ աշխատանք գտնելու դժվարությունների մասին, ինչպես նաեւ հայրենիքի հետ ունեցած ամուր կապերի մասին։ Բարև ձեզ հարգելի Սոնա, շնորհակալություն հարցազրույցի զրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ կցանկանայինք մի փոքր ծանոթանալ ձեր արմատներին, ինչպես էիք հաստատվել Իրանում։ Բարև ձեզ, սիրելի Վան, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ արմատների մասին կարող եմ պատմել ի շնորհիվ Բահումյանների տոմածառի, որը մինչև 1604 թվական է գնում Ես տեղեկացել եմ, որ Բահումյանները պահպանված արձանագրության հիման վրա Նախիջևանի Արցխա գյուղից են, որոնք Շա Աբասի կազմակերպված բռնագաղթից հետո հաստատվում են Նոր Ջուղայի Փերիայի գավառի Սանգիբարան գյուղում, սակայն հետաքրքիրն այն է, որ նման անունով գյուղ չի եղել Նախիջևանում, բայց նույն անուն գյուղ կա պատմական Արցախում, եւ ես շատ եմ ուզում մտածել, որ իրականում իմ նախնիները Արցախից են եւ միգուցե դա է պատճառը, որ Արցախն ինձ համար այդքան հոգեհարազատ է այն դեպքում, որ ես երբեք առիթ չեմ ունեցել այցելել Արցախ պատերազմից առաջ, ցավոք սրտի, բայց այցելեցից պատերազմից հետո 2021 թվականին կարծում եմ, որ առիթ կունենանք դրա մասին խոսելու։ Իսկ իմ ընտանիքը տեղափոխվել է Բելգիա, երբ ես 10 տարեկան էի։ Ինչ խնդիրների բախվեցիք արդեն Բելգիայում um, որպես հայ եւ որպես նոր երկիր ինչ առավելություններ, առանձնահատկություններ եւ խնդիրներ էին արկա Բելգիայում։ Բելգիա տեղափոխվելիս որպես 10 տարեկան երեխա ինձ համար դա շատ մեծ փոփոխություն էր, որովհետեւ ես կորցրել էի այն ամենը, ինչ ես ունեի՝ իմ դպրոցը, իմ ընկերներին, իմ շրջապատը, Բաքում խաղալը, որովհետեւ Բելգիայում շատ քիչ երեխաներ են Բաքում խաղում եւ Ինձ համար դա շատ մեծ փոփոխություն էր, որովհետև ցանկացած երկիր հաստատվելիս դու բախվում ես այնպիսի փոփոխությունների, այնպիսի միջավայրի, որին դու անծանոթ ես եւ ամեն ինչ պետք է սկսել նորից, ինչքան էլ որ դու 10 տարեկան ես, այդ ամենը քեզ ստիպում է ավելի շուտ մեծանալ, որովհետև դու պետքա ինչ որ բաներ անես, որ քո տարիքի երեխաները դա չեն անում։ Օրինակ իմ ընտանիքում առաջինը ես ֆրանսերենը սովոր սովորեցի եւ քանի որ ես մեր տան ավակն էի, երբ որ օրինակ փաստաթղթերի հետ կապված ինչ որ բաներ էինք ստանում, ես պետք է հասկանայի դա ինչ է նշանակում, փոխանցեի իմ ծնողներին, միջև որ նրանք էլ սովորեցին ֆրանսերենը եւ այդ ամենը ստիպում է որ որպես երեխա դու ավելի շուտ հասունանաս։ Կարծում եմ, որ ցանկացած մարդու համար, երբ ինքը փոխում է իր միջավայրը, բախվում է այնպիսի նոր կյանքի, որին ինքը նորից պետք է սովորի կուզեի, ինչպես որ փոքր երեխան սովորում է քայլել, սովորում է խոսել։ Ու գիտեք, երբ դու հայտնվում ես ուրիշ երկրում, այնտեղ ուրիշ մշակույթ է այնտեղ, ուրիշ մտածելակերպ է, ինչ որ դու սովոր ես եղել տեսնել, ինչի մեջ դու սովոր ես եղել ապրել եւ բաներ կան, որ որպես փոքր երեխա դու անգամ նկատում ես, որ այնտեղ մտածելակերպը ուրիշ է, հայերի մտածելակերպն ուրիշ է, օրինակ եվրոպացինը ուրիշ է։ Իսկ առավելությունները ես նկատել եմ իմ ավելի մեծ տարիքում, երբ նայում ես հետահայաց, դու հասկանում ես, որ այդ ուրիշ երկիրը քեզ տվել է ուսում ընթացքում քեզ տվել է լայն մտածելակերպ ունենալու հնարավորություն եւ ճկունություն, որպեսի դու կարողանաս քո միտքը կազմես, ինչպես որ դու ճիշտ կգտնես քո ուսումնասիրությունների հիման վրա, այսինքն ինձ թվում է դա ինձ ավելի շուտ տվել է համալսարանը եւ ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ Բելգիային որտեղ սովորեցիք, ինչ մասնագիտություն յուրացրեցիք եւ մասնագիտական ինչպիսի ճանապարհ եք անցել, այժմ ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Ինչ դժվարությունների միջով եք անցել այդ ճանապարհին։ Դպրոցից հետո ես ընտրեցի իրավաբանությունը որպես մասնագիտություն, սկզբից հաճախեցի Իլյեշ համալսարանը, որտեղ բախվեցի որոշ դժվարությունների, որովհետև այնտեղ կար մի դասախոս, որի հետ բանավոր քննությունները տևում էին ընդամենը 1 րոպե։ Մի քանի անգամ այդ նույն քննությունը հանձնելուց հետո ես որոշեցի գնայի իր հետ խոսելու եւ հասկանալ որն է խնդիրը։ Ինքն ինձ խորհուրդ տվեց, որ ես փոխեմ համալսարանը եւ գնամ եւ շարունակեմ իմ ուսումը ավելի Գյուղի ցածր ինստիտուտում։ Դրանից հետո ինձ համար արդեն հստակ էր, որ ես այդ համալսարանում հնարավորություն չեմ ունենա ավարտելու, եւ ես որոշեցի դիմել այլ համալսարանների, ընտրեցի Յուսելուվա համալսարանը։ 1 տարում ավարտեցի բակալորեան եւ 2 տարի մագիստրատուրան շարունակեցի։ Ավարտելուց հետո սկսեցի աշխատանք փնտրել։ Ասեմ, որ աշխատանքներ փնտրելիս Բելգիայում նկատում են այլազգի մարդիկ, որ ավելի շուտ ընտրում են բելգիացի, քան թե այլազգի մարդու։ Այսինքն, երբ որ դու գնում ես հարցազրույցի, եթե բելգիացի կա եւ դու կաս, ավելի շուտ կընտրեն բելգիացի որպես աշխատող, քան այլազգի։ Բայց այդ խտրականությունը ոչ թե միայն հենց հատուկ հայերի հանդեպ է, այլ բոլորի հանդեպ է։ Այստեղ Բելգիայում ոչ մի խտրականություն ես չեմ զգացել հատուկ հայերի հանդեպ։ Ուղղակի գործատուն նախընտրում է այդ գործը տալ իր երկրացուն, քանց թե այլազգի աշխատողի։ Այժմ ես աշխատում եմ Բելգիայի ֆինանսների նախարարությունում որպես իրավաբան։ Գիտեք, ես երբ որ Բելգիայում բախվել եմ որոշակի խնդիրների, օրինակ համալսարանում, երբ որ իմ դասախոսն ամեն իմ բանավոր քննությունների ժամանակ ինձ հասկացնում էր, որ ես համալսարանի համար չեմ ստեղծված եւ ես չեմ կարող բարձրագույն ուսումն ավարտել, ես իրոք մի պահ մտածում էի, որ իրոք դա իմ համար չէ, որ կարող է ես իմ ուժերից վեր ինչ որ մի բանի էի ձգտում, բայց մի պահ երբ դու հետ ես կանգնում եւ նայում ես կողքից, դու պետք է հիշես, թե դու ով ես եւ դու ինչ նպատակներ ունես եւ չպետք է թողնես ինչ որ մեկի քո նպատակները մոռացության տանի այսինքն դու պետք է միշտ շարունակես այն գիծը որը դու ընտրել ես եւ փորձես հաղթահարել քո դժվարությունները ես մեկ-մեկ մտածում եմ որ շատ պայքարելու այդ բնազդը երևի հայերի մեջ կա, որովհետև հայը միշտ պայքարել է իր ամբողջ կյանքի եւ պատմության ընթացքում եւ մտածում եմ, որ այդ գիծը բոլորիս մոտ է արկա։ Մոտավորապես որքան հայ է ապրում Բելգիայում, ինչպիսին է համայնքային կյանքը այնտեղ։ Գործում են ազգային կառույցներ, կրթօջախներ, եկեղեցի, համայնքային կազմակերպություններ եւ ինչպիսի մասնակցություն են ցուցաբերում Բելգիայի հայերը համայնքային կյանքին։ Բելգիայում ապրում են մոտավորապես 30000 հայեր։ Այստեղ կան շատ ու շատ հայկական կազմակերպություններ։ Ունենք նաեւ հայկական եկեղեցի, որը գտնվում է Բրյուսելում։ Այստեղ կա գլխավոր հայկական կոմիտե, որը ներկայացնում է բոլոր հայերին պետական այրերի արչև, որը կոչվում է Կոմիտե Դեզախմենյան Դբելշիկ, դե այսինքն Բելգիայի հայերի համայնքը։ Այստեղ կան նաև շատ հայկական դպրոցներ, որոնք գործում են շաբաթ եւ կիրակի օրերին։ Մոտավորապես 6 հայկական դպրոց կա տարբեր քաղաքներում՝ Բրյուսելում, Լիեժում, Անտվերպենում, Գենտում, Կոտրիկում եւ կան նաև նաև հայկական պարեր, հայկական խմբեր, եւ ես կասեի, որ հայերի մասնակցությունը համայնքային կյանքին բավականին աշխուժ է, որովհետեւ Բելգիայում կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ, օրինակ Սոարը, որը օգնում է հայկական մանկատների, վերջերս կազմակերպել էր Արամեն Պետրիի հետ համերգ եւ հասույթը գնալու էր հայկական մանկատներին, բայց ամենամեծ աշխուժությունը, որ մենք նկատել ենք, դա եղել է 2020 թվականի պատերազմին մենք կոմիտեի միջոցով կազմակերպեցինք բազմահազար ցույցեր, ակցիաներ եւ մասնակցությունը իրոք այդ ժամանակ ամենա ամենաշատն էր, որ ես նկատել եմ։ Հարգելիսոնա, դուք անձամբ նույնպես համայնքային կյանքին եւ հայրենիքի հետ կապված նախաձեռնությունների, ծրագրերի ակտիվ մասնակից եք, հատկապես նկատի ունենալով, որ վերջին շրջանում նաեւ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակիցն եք եւ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանն եք Բելգիայում։ Ինչպես եկաք այդ որոշմանը եւ հայրենիքի հետ ամուր կապ ստեղծելու այդ գաղափարին։ Մինչև երկուհազար տասնվեց թվականը ես իմ բոլոր ուժերը ավելի շուտ ներդրել էի իմ ինտեգրման վրա և փորձում էի ամեն ինչ անել, որպեսզի լավ ապագա ստեղծեի ինքս ինձ համար և լավ ուսում ստանայի։ 2016 թվականի քառորյայից հետո ես շատ էի ազդվել պատերազմից և ուզում էի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Արցախում, որովհետև ես երբեք հայկական պատմությունը չէի ուսումնասիրել, քանի որ 10 տարեկանից ես հաստատվել էի Բելգիայում եւ ինձ համար անհասկանալի էր թե Արցախում ինչ է կատարվում, ինչու է այդ կոնֆլիկտը եւ սկսեցի ավելի շատ հայկական թերթեր կարդալ, ավելի շատ հայկական վերլուծաբանների լսել եւ այդ ժամանակվանից արդեն սկսվեց իմ կապը Հայաստանի հետ։ 2017 թվականին ես այցելեցի Հայաստան եւ ինձ համար այդ ամենը ավելի հոգեհարազատ դարձավ եւ ավելի կոնկրետացավ։ Ես ես այդ ժամանակ շատ կապեր հաստատեցի Հայաստանի հետ, մարդկանց հետ եւ երբ 2020 թվականին պատերազմը սկսվեց, ես գրեցի հայկական կոմիտեին, որովհետեւ ուզում էի ինչ-որ մի բանով աջակցել եւ այդ ժամանակվանից սկսված իմ համայնքային գործունեությունը սկսվեց եւ այլևս շավարտվեց 2021 թվականին, երբ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը հրապարակեց Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը ինձ համայնքից մի քանի հոգի ուղարկեցին ծրագիրը եւ ես որոշեցի մասնակցել ծրագրին Սեպտեմբեր ամսին մենք բոլոր մասնակիցներս այցելեցինք Հայաստան եւ այնտեղ երկշաբաթյա պատրաստման ընթացքում հասցրեցինք նաեւ ճանաչել միմյանց եւ փոխանակվել մեր մտքերով, մեր փորձերով եւ դրանում մենք շատ շնորհակալ ենք գրասենյակին, որովհետեւ ամեն մեկ այնպիսի գաղափարներ ունի, որ մյուսը կարողանում է փորձարկել իր համայնքում եւ հաջողությունների հասնել։ Հարգելի Սոնա, կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերին ընդառաջելու համար եւ ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում ի նպաստ մայր հայրենիքի եւ Արցախի ձեր բոլոր ծրագրերն ու գաղափարները կյանքի կոչելու ճանապարհին։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Բելգիայում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Սոնա Բաղումյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։